Kiel procrasti demenson? La imago esti en alta agio forgesema, interrompema, sen orientigia, au ec fali en demenson, por multai homoi estas terroriga. Ciu laueble longtempe volas esti biglia en sia capo, tiu povas mem fari ion por tio. Ien celcai consiloi por mensa fortezzo plei grava se resti agema en la capo. Tion multai homoi desiras pri la maliunigio. Ili timas pri necuraceblai malsanoi, ciel demenso. Ali flanque, ja la mensa productivo laula agio ciu case iom rumpas. Tamen la bona novajo estas, ciu povas iom influi, ciel rapide tiu proceso progressas. Ciu treinas sian cerbon, Tio pobas ec procrasti la aperon de malsanoi, ciel demenzo. Utiligu via incapabloin. Ciu riposas, tiu rustigias. Ciu ne utiligas sia incapabloin, tiu perdas ilin laula tempo. Ili quaso rustigias. Validas tamen ancaula malo, ciu restas mense activa, Tiu povas pli densigi la cunno digion inter la nervo celoi, cae povas lerni gis alta agio. Movigiu multe. Movigiado estas versaine la decida vivo stila factoro ce la prevento de demenzo. Ne necessas sportumi multe. Movigiado celas la corpan activetson. Promeni, lauiri stuparoin, bicicladi, cae recomendindas combini movigiadon cum trainado de la memoro. Tio funccias plei bone duope. Onicune promenas cae dume retro nombras de mil en pasioidet po tri. Ciam alterne, cae pensas dum la alternado pri personoi, cies antau nomo cae familia nomo comencicias per la sama litero, ciel exemple Brigitte Bardot, au oni alterne pensas pri vortoi ciui finigas per iui definitai literoi. Mangiu sane. La nutrado estas ege grava por forta menso. Gis procentoi de la consumitai calorioi fluas en la funcciadon de la cerbo. Tial equilibrita nutrado estas grava. A parte recomendinda, estas la mediterranea pladaro. Oni comprenas ce tie, inter alie multe da bona oleo, cun unuoble cae pluroble nesaturitai gras acidoi, cae freshan legomon cae fishon. Grava por la messagiae substanzoi en la cerbo, inter ili ancau la tiel nomata felic hormono dopamino, estas ancaula la vitamino B tio trovigas exemple en bovajo, en sesamo, au en la salat planto valerianelo, kiu ofte estas elcerpita, cae laza, cae kiu havas problema in pri la concentrigio, al tio eble mancas vitaminoi de la vitamina B complexo. Tion oni sen probleme povas consumi, el crom nutrajon, charla la corpo ne povas conservi, plei multa in bo vitaminoin. Trainu celite. Tio funccias per mensa activiga trainado. Per tio trainigas la mallong tempa prilaborado de informoi. Sufficias por tio quelcai minutoi ciu tage. Tra rompu rutinoin. Zorgu che via vivo ne farigiu monotona, char ciam fari la sama in aferoin havas negativa in efficoin pri la cerbo. Ien kelkai simplai trucoi por rompi rutinoin. Foie iru alian voion alla tram halteio. Dextra manuloi povas ien ca ien scribi la liston de acetotajoi per la dextra mano. Maldextra manuloi foie brossu sia in dento in dextra mane, do usu pli ofte vian nedominantan manon. Submetigiu al curazado de diabeto. Diabeto cae demenso interligigias. Tro alta nivelo de la succero en la sango pli altigas la riscon de demenso. Serciu contactoin. Plei activas la cerbo dum conversatio cun aliai homoi necessas ja ausculti cae reagi. Tio ja estes de por la cerbo. Tia la socia medio gravas. Plei bone eblas inter paroli cun amicoi, naibaroi, au la familio. Ancau ciu ludas music instrumenton, tiu faras multe por sia mensa fortezzo. Estas decide, estitum ciu agio malferma, por lerni ion novan chartio tio tenas onin viglia, cae mense, cae corpe.